Ko ne zna proučiti kunu dovu, može umjesto nje proučiti dovu s kojom smo se ranije već nekoliko puta susretali. To je dova koja se uči na sjedenju u namazu, a isto tako i kao sastavni dio namaske dove, a glasi Rabbena atina fid dunja haseneten wa fil eh, hireti haseneten وقنا عذاب النار. Kao zamjena za kunu dovu može se proučiti i e, Allahum magfir lena i to preporučljivo je tri puta.